السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات وتابع لهم بين مواسم مضاعفة الوجور وتكفير السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الكبير المتعال المتفرد بأسمائه الحسنى وصفات الكمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس عبادة وأكملهم لله خشية وأكرمهم خلقا فأعظم به من نبي حميد الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هم خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan anugerah dan nikmatnya serta membesarkan apa-apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dalika wa may yu'azzim sya'air Allah, fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, sesungguhnya hal tersebut berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ramadhan ini adalah musim kebaikan. Rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar atas setiap hamba dimuliakan dengan bulan ini. Maka hendaknya ia bersyukur, bergembira dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Hendaknya mereka bergembira Hal tersebut adalah yang paling baik dari seluruh yang mereka kumpulkan Maka dasar utama seorang yang ingin menghendaki kebaikan di bulan ini <clears throat> wajib dihadirkan di dalam jiwanya keagungan dari nikmat dan besarnya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya betapa banyak dari manusia di tahun lalu bersama kita di dalam kehidupan menjalani bulan Ramadan dan di Ramadhan kali ini sudah berada di bawah tanah menghadapi hisabnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah suatu hal yang hendaknya kita ingat bahawa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan dimuliakan dengan berbagai ibadah agar supaya kita bertakwa kepadanya. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dari keagungan bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala membuka di dalamnya pintu-pintu sorga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelunggu para syaitan. Dan dari keagungan bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah tebarkan di dalamnya berbagai sebab pengampunan bagi siapa yang menghendaki penghapusan dosa, amalan-amalan kebaikan terbuka untuk hal tersebut. Dan dari keagungan bulan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap harinya ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Di dalam hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah pada setiap buka puasa memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan di dalam bulan ini terdapat berbagai ibadah-ibadah agung yang merupakan simbol-simbol keislaman dibukakan untuk kita semua berupa puasa, salat, doa, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan selainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Dan di dalam bulan ini siapa yang menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan untuknya kebaikan sebab dia adalah bulan yang di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada seribu bulan dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemba dengan pembalasan tersendiri kullu amali ibni adam yudha'aful hasana. بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Kecuali puasa, Allah firman kerana puasa itu khusus untukku. Dan aku sendiri yang akan memberi pahala khusus untuknya. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita di dalam bulan ini. Dari keutamaan puasa, keutamaan solat malam, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan membangun kebaikan di tengah manusia. Dan selainnya dari ibadah-ibadah yang uraian kebaikannya sangat banyak di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah. Hendaknya selalu kita puji akan rahmat dan anugerahnya dan kesyukuran ini adalah hal yang membantu seorang hamba untuk menyempurnakan bulan ini dengan amalan yang baik dengan suatu ketaatan yang membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat. Dan andai kata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Maka hendaknya kita bangun kesyukuran di dalam bulan ini dalam ucapan dalam hati maupun di dalam perbuatan sehingga kita semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini terdapat lahan-lahan ibadah dan kesempatan-kesempatan yang sangat agung Karena pendidikan dari puasa adalah pendidikan yang sangat besar. Pendidikan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadhan adalah pendidikan yang agung yang membangun jiwa seorang hamba, menguatkan kepribadiannya dan membangun penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat pokok yang hendaknya diambil dari Ramadhan ini adalah seorang hamba selalu membangun keadaan hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwanya dari hal yang menghalanginya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat mereka lah yang bersih hatinya yang dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, يوم la ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim. hari kiamat hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat di dalam bulan Ramadhan ini banyak dari amalan-amalan hati yang agung yang patut kita perhatikan seperti keikhlasan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut tawakal kepadanya, kesabaran, rida terhadap ketentuannya, kesyukuran, demikian pula pengagungan, berserah diri dan tunduk kepada hukum-hukum dan perintahnya, dan banyak lagi dari amalan-amalan hati menghiasi amalia di bulan Ramadhan. Karena itu, hendaknya seorang hamba menempatkan dirinya pada hal yang membangun ibadahnya kepada Allah, pokok yang memurnikannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu pada amalan hatinya pada tauhidnya yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikatnya kepada Rabbnya. Kemudian dari hikmah pokok di bulan Ramadan ini dari amalan-amalan yang dilakukan adalah seorang hamba membiasakan dirinya dengan ketaatan-ketaatan. yang membiasakan diri dengan ketaatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu sifat yang dipuji. Adalah suatu hal yang dianjurkan dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari sifat para nabi وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين mereka itulah orang-orang yang kami jadikan atau kami jadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin yang membawa petunjuk dan kami wahyukan kepada mereka. Kami wahyukan kepada mereka bagaimana mereka menegakkan perbuatan-perbuatan kebaikan, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dan mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada kami. Maka harus dilatih dari jiwa itu dengan ketaatan-ketaatan dibiasakan dengan ketaatan-ketaatan agar supaya dia ringan di dalam menjalankan ketaatan cinta di dalam menjalankan ketaatan tersebut dan rindu dengan ketaatan-ketaatan itu kemudian di antara pokok dari pelajaran yang mesti kita petik di bulan Ramadan adalah kita membiasakan diri untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat hal-hal yang merupakan dosa. Dosa terdapat berbagai perahara di hati dan di kehidupan seorang hamba. Menghalanginya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa kesempitan di dalam hidupnya. Membawa keterbatasan di dalam rezekinya. Mengurangi dari keberkahannya. Dan dosa-dosa ini tatkala ia gemar di dalam meninggalkannya di bulan Ramadan, terbiasa di dalam meninggalkannya, maka hatinya terdidik untuk sujud di atas ketaatan. Merasa susah apabila jatuh di dalam dosa. Dan ini adalah modal yang sangat besar untuk seorang hamba menjalani kehidupannya. Sebab siapa yang terbiasa dengan dosa, siapa yang terbiasa dengan perbuatan yang jelek, tidak tersiksa hatinya oleh perbuatan yang jelek, maka itu adalah lambang kebinasaannya, ciri hatinya yang rusak. Karena itulah dari hal yang hendaknya dijaga di bulan ini, seorang hamba membiasakan dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Di dalam puasa terdapat sejumlah larangan yang wajib kita tinggalkan. Dan di dalam bulan ini amalan-amalan dosa dilakukan di dalam bulan ini itu lebih diperhitungkan di sisi Allah daripada di selainnya. Karena kita berada di bulan yang diagungkan, pintu-pintu rahmat yang dibukakan di tengah rahmat dan kebaikan Allah, kemudian dia berbuat dosa di dalamnya, maka sungguh ini adalah kelancangan yang sangat besar. Kemudian dari pelajaran yang hendaknya kita ambil dari bulan Ramadan ini, seorang hamba hendaknya mendidik dirinya di atas akhlak yang mulia. Sebab ini adalah bulan pendidikan akhlak. Ia bisa memperbaiki dirinya dengan berbagai akhlak yang baik yang mendekatkannya kepada Allah, membuatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dengan akhlaknya yang baik, cukup dengan akhlaknya yang baik, kadang perbuatan akhlak yang baik itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pahala puasa, pahala salat di malam hari dan semisal dengannya. Karena itu, hendaknya kita berusaha untuk membenahi diri-diri kita di atas pintu-pintu akhlak yang dibuka di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian dari pelajaran agung di bulan Ramadan ini adalah membiasakan diri seorang hamba untuk berbuat baik kepada makhluk untuk berbuat baik kepada makhluk. Karena itu dibuka pintu-pintu kebaikan di bulan ini dalam bentuk bersedekah, meringankan beban orang lain, kemudian membantu orang-orang yang kesusahan dan warna di dalam hadith-hadith maupun ayat-ayat seputar bulan Ramadhan sangat banyak. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man fattar saiman, kana lahu mitla ajrihi, gaira la yang kusumin ajri saimi shay." Barang yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Maka berbuat baik kepada makhluk ini adalah hal yang indah dan dianjurkan dari perkara yang hendaknya selalu kita biasakan diri kita dengannya. itulah modal yang kita harapkan pada hari kiamat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan untuk perbuatan baik kecuali hal yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat yang agung yang kita petik di bulan Ramadhan ini adalah seorang hamba terbiasa untuk menjaga dirinya tidak mengganggu orang lain tidak mengganggu orang lain dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan sebab seorang muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw. al muslimu man salima al Muslimu bil lisanihi wa yadihi seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya selamat dari gangguan lisan dan tangannya dan puasa punya keutamaan, punya kebaikan, dan puasa ada arahan di dalamnya, sehingga membawa seseorang itu menebarkan kebaikan di tengah makhluk menjadi keberkahan di tengah manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di tengah para nabi-Nya, Nabi Isa alaihi salam berkata wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada membawa keberkahan, membawa kebaikan, bukan memberikan gangguan kepada manusia dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Maka hendaknya diperhatikan dari amalan-amalan di bulan Ramadan ini. <clears throat> dari ibadah-ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari hal yang membawa kita semua mendidik kita semua untuk menjaga diri kita dari mengganggu orang lain. Apakah, apakah itu gangguan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian dari keagungan bulan ini. Dan pelajaran yang dipetik di dalamnya. Bulan ini adalah bulan punya kekhususan terhadap Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka bulan ini mendidik kita untuk mendekatkan hati-hati kita dengan Al-Quran. Cinta kepadanya selalu memperbaharui kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Di dalam bulan ini, tatkala seorang hamba terbiasa di dalam membacanya, tadabbur terhadap kandungan-kandungannya, dan mempelajari dari hikmah dan pelajarannya, maka ini akan memberikan kebiasaan yang indah di dalam dirinya. Diharapkan setelah ia keluar dari bulan Ramadhan, Al-Quran ini menyatu di dalam hatinya menetap di dalam bingkai jiwanya dan menghiasi mahligai kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena itulah seorang hamba hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hatinya di dalam memahami Al-Qur'an, diberikan kesejukan dengan membaca Al-Qur'an dan memohon kepada Allah supaya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai sebab perginya dahaganya, sebab perginya kesedihan dan gunda gulananya sebab ia membuat hatinya penuh dengan kesujukan dan kebaikan. Kemudian di antara pelajaran di dalam bulan ini, bulan ini terkait dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan dengan doa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa merupakan simbol penghambaan, lambang tawakal seorang hamba kepada Rabbnya ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila di dalam bulan ini dia memperbanyak dari doa itu kepada Allah, maka hendaknya ia selalu mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya. Iya. Allah sebutkan pembahasan doa ini di sela-sela penyebutan ayat-ayat seputar puasa. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwa aku maha dekat. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Allah kabulkan doa siapa yang berdoa kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda, In kana sa'iman, fal Siapa yang berpuasa, hendaknya dia banyak berdoa hendaknya dia banyak berdoa dan diantara sebab mustajabnya doa adalah ketika hadirnya buka puasa sangat dianjurkan untuk berdoa sebab itu adalah waktu dikabulkannya doa Apakah dia berdoa sebelum berbuka atau di saat berbuka atau setelah berbuka langsung setelah berbuka maka ini semuanya adalah hal yang baik dia berdoa dengan doa apa saja yang terdapat kebaikan dunia dan akhiratnya yang jelas doa ini adalah pendidikan dan akhlak yang mulia yang hendaknya selalu kita jaga di dalam Al-Qur'an disebutkan doa-doa para nabi dan para rasul padahal mereka adalah hamba-hamba yang paling dekat kepada Allah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, orang-orang yang rahmat dan kebaikan Allah turun kepada mereka secara berlimpah. Bersamaan dengan itu, para nabi masih saja berdoa dan bermohon kepada Allah, sebab itu adalah ibadah yang agung, lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kebaikan-kebaikan ini hendaknya kita bersegera kepadanya menyambutnya dengan baik menyongsongnya jangan sampai seorang hamba luput dari kebaikan ini sepanjang Allah telah membukakan kesempatan maka bersegeralah menuju kebaikan tersebut wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ amanu billahi wa وَرُسُولِهِ Berlomba-lomba kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rob kalian dan sorga yang hamparannya seperti hamparan langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bersegera kepada kebaikan ini adalah sifat ahlul kitab sebelum kalian yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersegera kepada kebaikan-kebaikan mereka inilah orang-orang yang salih dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat kaum mukminin, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka paling depan di dalam memperoleh kebaikan tersebut. Bahkan sifat ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin." Sungguhnya para nabi itu mereka selalu bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut dan mereka orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Aku lu tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله wa إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Di antara bekal yang pokok yang harus ada di dalam hati seorang hamba untuk memperoleh berbagai kebaikan di musim ibadah apa saja. Dia hendaknya selalu mengingat bahawa kehidupan ini ada batasannya. Semuanya ada akhirnya. Dan setiap dari kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Thumma ilayna turja'un. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Kematian yang tidak mengenal siapapun dia, tidak mengenal yang kecil maupun yang besar, yang dipimpin maupun yang memimpin, tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, antara yang susah dan memiliki kelapangan, tidak ada perbedaan, semuanya akan disambut oleh kematian tersebut, dijemput oleh kematian tersebut, dia suka maupun tidak suka. Dia telah berbekal atau belum berbekal dia rida maupun tidak rida dia telah sadar akan datangnya kematian apun tidak kematian akan datang tidak ada yang bisa menahannya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada di manapun kalian berada kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh ingatlah saat-saat kematian itu tatkala ruh akan keluar dari jasad tatkala seluruh dari kepedihan kematian telah menghimpit seorang hamba. Matanya mulai sendu, kakinya mulai terkujur, badannya mulai mendingin. Dalam keadaan dia bersiap menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, manusia yang paling afdal di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la ilaha illallah innal mauti la sakarat Beliau berkata ketika sakaratul maut mendatangi beliau, beliau berkata la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada keletihan, hal yang berat di atas keberatan padanya. Dan ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan berpikir bagaimana keadaan diri kita yang pada setiap harinya kita banyak kelalaian, di sepanjang tahun kita banyak berbuat kesalahan dan banyak lalai dari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya setiap hamba mengingat bahawa keberadaannya di depan Allah, berdiri di depannya itu adalah suatu saat yang wajib dia persiapkan di atas muka bumi ini. Apa yang akan dia jawab di depan Allah? Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin?" Tatkala Allah memanggil mereka, Kemudian Allah firman, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dari amalan-amalan, catatan-catatan amalan manusia, kemudian setiap catatan akan ditanyakan dan akan dibangun perhitungan di atasnya. Semuanya ini perlu persiapan, perlu dari pembekalan seorang hamba di kehidupan dunianya. Karena itu jangan luput di bulan ini seorang hamba selalu membangun dirinya di atas taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah lalu dari dosanya dan dia berusaha untuk membuka lembaran-lembaran baru dari lembaran-lembaran kehidupan hendaknya hari-hari yang telah berlalu menjadi pelajaran untuk kita semua untuk menjadi lebih baik di hari ini dan hendaknya apa yang kita lakukan di hari ini menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi di hari esok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dimuliakan dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah menerima amalan puasa, amalan salat, amalan ibadah kita di dalam bulan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali menghadap kepadanya innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin